والشهادة والشهادة في سبيل الله العمر مثل ومثل مصعب حمزة قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون Reci, Allahu put je jedini pravi put. Nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد Znači došli smo do sahih haditha. Došli smo do sahih haditha. Na. Na, najprije govorimo to o hadithu koji je sahih, li datihi hadith koji je sahih sam po sebi. U jeziku sahih, u arabskom jeziku sahih, oznat koje je zdravo, što nije bolesno. A pak u terminologiji sahih hadith jeste hadis kojeg prenosi pouzdan, povjerljivi, precizan ravija, kontuinirano, dakle od početka do kraja, od isto takvog ravije sve do kraja, sve do kraja senada, bez ikakva šuzuza i bez illeta, bez iznimnosti i bez slabosti. Dakle, to je hadis koji kontinuirano prenosi Znači, jedan za drugim, u zastupce. Povjerljiv, zarez pouzdan i precizan ravija od istog takvog ravije sve do kraja seneda. Da? Pouzdani, povjerljivi, precizni ravija od istog takvog ravije seneda, sve do kraja seneda, da? Zarez bez ikakva šuzuza, napišite tako, bez ikakva šuzuza, naravski šuzuz Šuzuz je nešto, iznimno, nešto to je oprečno. Iznimnost, zaraz oprečnost. Stavite u zagradi, iznimnost, oprečnost, šuzuz, pa u zagradi iznimnost, oprečnost, zaraz i illata. Dakle, bez ikakvog šuzuta i illata, zagradi slabosti. To je dakle definicija sahih hadita. Iz ove definicije vidimo, draga braćo, da ovaj hadis mora da ispuni pet uvjeta. Da bi bio sahih li i sahih sam po sebi, hadis mora da ispuni pet uvjeta. Prvi uvjet jeste spojenost seneda. To što dakle vidi ove naše definicije, kada smo rekli da je to hadis koji kontinuirano prenosi povredu, dakle da sened bude spojen. Spojeno seneda, to je prvi uvjet da bi jedan hadis bio sahih. Dakle da sened bude da sened bude spojen. Zatim, da ne bude prekinut. Zatim drugi uvjet, da ravije budu povjerljive i pouzdane. Šta znači kad kažemo da budu povjerljive i pouzdane? Šta tu spada? Znači mora biti prije svega šta? Prije nego što treba biti musliman. Na prvom mjestu treba biti musliman. Kafir nije adil, nije pravedan. Na, podrazumijeva se. <laughs> treba biti dakle musliman. Zatim šta treba još biti? Treba biti balit, Sada si bali? Da bude punoletan. Da bude punoretan. nam. Zatim nakon toga, da bude dakle iskren, da između ostalog to je kad kažemo kad kažemo u cilini da bude povjerljiv i pouzdan, to znači da ne smije da čini fisk, velike grijehe, da ne ustrajava u malim grijesima i tome slične stvari. Jer ako radi ove stvari, ako radi velike grijehe, ako radi harame, onda je on fasik. A fasik nije dakle povjerljiv i pouzdan. A fasik nije povjerljiva i pouzdana i pouzdana dakle osoba. Na. Dakle to je drugi uvjet da osoba bude musliman kad pod ovim dakle povjerljiv i pouzdan možda staviti u zagradu. Kad smo rekli da ravija budu povjerljive i pouzdane u zagradi stavite musliman zarez punoletan, pametan, da nije fasik, zatvoriti zagradu. Sljedeći uvjet jeste preciznost ravija, da ravije budu precizne. Preciznost ravija. Dakle, prvo je bilo povjerljivost i pouzdanost ravija, a sad ide preciznost ravija. Znači da ravija bude precizan, da je dobro čuo i da dobro prenosi ono što je čuo. A u slučaju, u slučaju ako nije siguran da pak puno griješi, onda taj ravija nije precizan. Onda taj ravija nije, nije precizan. Četvrti uvjet, nepostojanje šuzuza. Rekli smo šuzuz znači neka oprešnost i iznimnost. Šta, ovo, šta, šta znači šuzuz? <clears throat> znači da imamo povjerljivu i pouzdanu raviju. Povjerljiv, pouzdan <clears throat> i precizan ravija, ali je oprečan u svom rivajetu drugom raviji koji je još pouzdaniji i precizniji od njega. Koji je još pouzdaniji i precizniji od njega. Na primjer imamo hadis <clears throat> poslanika sallallahu alaihi kada nastupi pola šabana nemojte postiti. Kada nastupi pola dakle, šabana nemojte, nemojte postiti. Idem tasafe šaban, felate sumu. Dok s druge strane imamo drugi hadis, da je poslanik sallallahu alaihi selleme postio drugu polovinu šabana osim dan dva prije Ramazana. Dakle, je postio drugu polovinu šabana osim dan ili dva prije, dakle, prije uh, Ramazana. Dakle, ovaj prvi hadis, ravijevog prvog hadisa, jeste povjerljiv, precizan i pouzdan ali je oprečan ovim drugim ravijama ovog drugog hadisa koji su još povjerljiviji i pouzdaniji od njega. A ima dakle suprotnost između ova dva hadisa. U prvom hadisu poslanik zabranjuje, a u drugom poslaniku poslanik sallallahu alejhi ve posti te dane. Dakle kažemo ovaj, ovaj prvi hadis jeste hadis koji je šad. Dakle ravija u ovom hadisu je oprečan jednom ili dvojici ili više ravija drugog hadisa, a oni su povjerljiviji, pouzdaniji, i precizniji od njega i tako dalje. Isto tako neko ulema navodi primjer za šad hadis, iako ovdje ima razilaženja, ulema na primjer navodi hadis kada je u pitanju pomjeranje prsta na tešehudu. Kažu neki učenjaci da je ovaj hadis šad. Da je ovaj hadis šad. Te da se ravija po imenu Zaide Ibn Kudame odvojio i da je oprečan drugim ravijama koji su prenijeli ovaj hadis poslanika sallallahu alaihi da je poslanik samo držao prst. Dakle, išaretio svojim prstom. A ovaj ravija se odvojio i spomenuo da je poslanik sallallahu alaihi pomjerao svoj prst. Da je pomjerao svoj prst. A oprečan je dakle ovaj ravija Zaid ibn Kudame drugim ravijama poput Sufjana ibn Ujejne, Sufjana Teurija i drugim ravijama koji su još povjerljiviji, pouzdaniji, precizniji od njega. Ovaj prvi Zaide i on je sam povjerljiv i pouzdan. Ali ovi drugi su i plus ih je više s jedne strane, a plus su mnogo, mnogo jači, pouzdaniji, povjerljivi od njega, Sufjan ibn Ujajne, Sufjan Thaure, dakle, to su emirul mu'minina fil hadith, emiri mu'mina u, u dakle hadithu. Pa kaže, dakle, neka ulema, stoga ovaj hadith u kojem stoji da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, pomjerao svoj prst na tešehudu, jeste hadithun šad, hadith koji je šad, oprečan, dakle, drugim hadisima u kojem stoji da je poslanik, sallallahu alaihi sallam, samo držao svoj samo držao svoj prst. Ovo smo naveli rekao kao primjer, iako u ovome ima razilaženje među islamskim učenjacima. Rađi Allahu alem, dakle, prioritetnije je da se drži prst. Da se drži prst, ali onaj ko odabere mišljenje, na primjer, da je hadis vjerodostojno da treba se pomera prst, nećemo mu to osporiti i negirati. Ovo je samo razilaženje u ehli sunnata ol džemaat. Ali dakle, ako uzmemo obzir da je ovaj hadis šad, onda kažemo kod koga je ovaj hadis šad, kao što smo spomenuli, onda on neće pomerati svoj prst, već će samo išareti svojim, svojim dakle prstom. I zadnja, zadnji uvjet, a to je nepostojanje illeta. Nepostojanje illeta, slabosti ili skrivene mahane. Nepostojanje illeta, a illet je neka, neka slabost, zarez stavite skrivena mahana. A illet u arapskom znači ne, slabost, bolest. Znači to je, braćo, ovo su pet uvjeta da bi jedan hadith bio sahih. Da bi jedan hadith bio sahih. Ako hvali jedan od ovih uvjeta, više hadith nije, nije sahih. Više hadith nije sahih. Ako je senet hadisa prekinut, hadith više ne može biti sahih, već je slab hadith. Isto tako ako imamo u senedu raviju koji nije povjerljiv, nije pouzdan, već je na primjer fasit i tome slično, ili pak imamo raviju koji nije precizan, on jeste povjerljiv i pouzdan, ali nije precizan, ili pak imamo šuduz u hadisu, dakle neku oprečnost, iznimnost kao što smo spomenuli. Ili pak imamo neku skrivenu mahanu, slabu mahanu, neku slabost, skrivenu mahanu, onda u takvim situacijama hadis više nije sahih. Ovo su ti pet uvjeta da bi jedan hadis bio dakle sahih. Primjer tome, sahih haditha jeste puno, pisac je naveo jedan primjer, hadis kojeg bilježi Buharija, od Abdullaha ibn Jusufa da je rekao obavijestio nas je Malik od Ibn Šihaba, od Muhammeda Ibn Džubeira, Ibn Mutaima, on od svoga oca, da je rekao, čuo sam Allahova poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da je na Akšamu učio Tur, suru At-Tur. Da je na Akšamu učio, učio suru At-Tur na. Ovo je sahih li zatihi. Sad smo govorili samo o hadithu koji je sahih li zatihi. A poslije će inša Allahu ta'ala biti riječi o hadithu sahi li gajrihi. Dakle, ovaj hadis, primjer ovog hadisa, ovaj hadis prije svega, njegov sened je spojen. Zato što je svaki ravija čuo ovaj hadis od drugog ravije, od kojeg prenosi. Zatim nakon toga, svi ovi, ove ravije ovdje koji se spomenu u ovom, u ovom hadisu, u lancu ovog hadisa, jesu povjerljivi, pouzdani i precizni. Zatim isto tako, ovaj hadis nema šuzuza, nema neke oprešnosti, i isto tako ovaj hadis nema neke, nekoga illeta, nema neke skrivene mahane i zato kažemo sahih, ovaj hadis jeste sahih, ovaj hadis je sahih. I zato kada ulema kaže ovaj hadis je sahih, ovaj hadis je sahih, ovo znači, to znači da je, da, taj, da je taj hadis ispunio ovih pet uvjeta koje smo spomenuli. A kada kažu ovaj hadis je gajru sahih, to znači da ne postoji jedan ili više ovih uvjeta koje smo, koje smo spomenuli. Kada kaže ulema ovaj hadis nije sahih, nije vjerodostojan, to znači da je ovaj hadis da ovom hadisu hvali ili jedan uvjet koji smo spomenuli ili više, jedan ili više uvjeta, jedan ili više uvjeta. Što se tiče najvjerodostojnijeg isnada, tu se ulema razilazi svako ima svoje gledište i svoje i svoje viđenje. Svako ima svoje gledište i svoje viđenje. Tako, na primjer, Imam Ahmed i Ishaq ibn Rahelej smatraju da je najvjerodostojniji lanac lanac u kojem stoji Zuhrija od Salima, a on od svoga oca. Najvjerodostojniji senedi, tako napišite. Najvjerodostojniji senedi, pa stavite kod imama Ahmeda, jedan ili crticu, kod imama Ahmeda Ishaqa ibn Rahoveha. najvjerodostojniji sened je Čiji je ovaj iz Ishaq ibn Rahavi. Čiji je ovaj Poznatog jednog nam. On je šejh Buharije. Ishaq ibn Rahavi je dakle šejh Buharije. Ishaq ibn Rahavih. Ishaq ibn Rahavih je po svom znanju na stepenu imama Ahmeda i stepenu imama Šafija. Na. Zuhri od Salima, a on od svoga oca. To je dakle taj kod imam Ahmed i Ishaq ibn kod njih je ovaj sened, znači silsilete zahebije što se kaže, dakle zlatan lanac. Malik an Nafi' to je kod drugog imama, kod kod imama? To je kod imama Buharije kod imama Buharija, Malika, Nafi, Ibn Omer, to je kod Buharije, to ćemo da spomenemo isto tako, Allah. Znači, kod imama Ahmeda i kod imama Ishaqa ibn Rahevejha, najvjerodostojniji lanac jeste Zuhri an Salim an Abihi. Ko je Salim ovdje? I ko je njegov otac? Omer, Abdullah ibn Omer. Dakle, Salim je sin Abdullaha ibn Omera. Salim je sin Abdullaha ibn Omera. Znači, kod imama Buharije, druga crtica ili broj kako već pišete, najvjerodostojniji senet koji ima Buharije jeste Malik od Nafija, a on od Ibn Omera. Malik od Nafija od Ibn Omera. To je kod Buharije. Znači Buharija smatra najvjerodostojniji da je najvjerodostojniji lanac. Ne, ne, mislimo ovdje da se nađe kod Buharije. Da se to, nađe kod buharije Ne, nego Buharija smatra da je najvjerodostojniji lanac sened kad se u senedu nađe Malik od Nafije od Abdullaha ibn Amara. Ima li još? Ima, ima kod neke druge učenjaka, ovo su dakle najpoznatiji, nema potrebe da možda dulimo. Naprimjer, kod Ibn Medinija je Ibn Serina na Obejdan, to od Ali, ali nemam potrebe da kod ovo spominjemo, dovoljna su ova dva primjera koje smo naveli. Znači, mi, rekao smo, draga braća, da su određeni imami napisali posebne knjige u kojima su sakupili sahih hadite i svoje, dakle, musanefate nazvali sahihom. Ta dva najpoznatija sahiha jesu sahih imama Buharije i sahih imama imama muslima. Sahih Buharije i sahih imama muslima. Mi rekli smo da imamo još dva sahiha. Da imamo još dva dijela, dva sahiha. Jedan brat je spomenuo, jedan brat je šeh dobio da čisti pola, pošto je spomenuo samo jednog. Čisti samo pola ovaj. Brat, gdje brat Haris? Je tu brat Haris? je? Osvorio je Laris, ja sam rekao, samo ja sam promijenio Haris. Nema Harisa, jel? Ha? Nije tu. I gledaj, otišao čim je saznove. <laughs> on je spomenuo Ibn Hibbana. On je spomenuo Ibn Hibbana. Dakle, imamo Sahih Ibn Hibbana. I ostala je još jedna knjiga. Jel se sjetio neko još jednog ovaj, ovaj uh, Ja sam vam pomogao i rekao sam vam da je napisao knjigu Kitabu at tawhid Napisao je Kitabu at-Tauhid. Nije šeheh Muhammed Vahab. <laughs> Pošto je njegova knjiga poznata. <laughs> dakle, ovo su, ovo, ovo su prvi, ovo su Salafu Sali, dakle prve generacije koje u svojim, hadise spominu svojim senedom. Na. Sahih isto počinje sa Ibn. Sahih Ibn Huzeyme. Znači Ibrahim čisti drugi dio. Šeh Muslim. <laughs> na, to su dakle još dva sahiha. Sahih ibn Hibbana i Sahih ibn Huzeyme. I Sahih ibn Huzeyme. Najvjerodostojnija od svih ovih knjiga jeste Sahih imama Buharije. Dakle, Buharijev Sahih po, apsolutnom, po, apsolutnoj većini islamskih učenjaka, iako ima neki određeni učenjaka e, Magriba koji su davali prednost sahihu muslima nad Buharijevim sahihom. Ali dakle ono na čemu je većina islamskih učenjaka jeste da je sahih Buharije vjerodostojni. Prvi je Buharija, muslim Ibn Hibban i Ibn Huzeyme. Dakle, ova Ibn Huzeyme je napisao poznatu knjigu Kitabu Tevhid, koja je jedna od osnova, smatra se jednom e, knjigom koja e, od osnova, dakle, od osnova, dakle, kod ulema ahli sunnata wal jamaa Ova knjiga, Kitabu Tevhid od Ibn, od Ibn Huzeyme. Jesu li Buharija i Muslim spomenuli sve vjerodostojne hadise ili ima drugih hadisa koji su vjerodostojni, a nisu, spomenuli, a nisu spomenuli i Muslim? Ima još drugi, puno dakle drugi vjerodostojni haditha, sahih haditha koje Buharija i Muslim nisu, nisu dakle spomenuli. I zato kaže ima Muslim, nije svaki hadis koji od mene sahih, nisam svaki hadit koji od mene sahih napisao, spomenuo u ovoj svojoj, u ovoj svojoj knjizi. Nisam svaki hadit koji je sahih spomenuo u ovoj svojoj knjizi. I kaže ima Buhari rahmehullahu ta'ala, u ovaj svoj džamije sam spomenuo samo sahih hadis, samo sahih haditha, a kaže, a postoji puno drugih haditha koje sam ostavio da se knjiga ne bi puno odvudila, to je da ne bi bila prevelika. Dakle, nisam spomenuo, kaže, osim sahih hadith, a ima još puno drugih haditha koji su kod mene sahih, a koje sam ostavio, koje nisam spomenuo, da se ne bi, dakle, knjiga puno odvudila, da ne bi bila puno velika. Na. Da onda uzmemo samo još stepene sahih haditha, stepeni sahih haditha. Dakle, koji je najvjerodostojniji, pa tako redom. Pod broj 1, hadis oko, kojeg su složni Buharija i Muslim. Dakle, to je hadis na najjačem stepenu. Dva ili druga crtica, hadis koji bileži samo Buhari. Pod broj 3, hadis koji bilježi samo Muslim. Šta mislite, šta je pod brojem 4? Dakle, hadis koji je po uvjetima Buharija i Muslima, a kojeg oni nisu spomenuli. Hadis koji je po uvjetima Buharije i Muslima, a koje goni nisu spomenuli. Sam Buharija je ostavio dosta tih hadita koje su drugi, dakle, spomenuli drugim ovaj knjigama. Da, njih je znao, da. Ali ih nije spomenuo svom sahihu. Neko od tih hadita je spomenuo nekim drugim svojim knjigama, jer Buharija ima i svoj drugi knjiga. Ko zna neku drugu Buharijevu knjigu? Da, to je džuz ul jedein fi salah, u kojem je Buharija spomenuo predaje i, i i, i merfu i maktuo predaje o dizanju ruku u namazu. Na. Ne mislim normalno na početni tekbir, već na one tekbire koji su sunnet prilikom odlaska na ruku, vraćanja sa ruku. Na. Koja je još knjiga? Tarihul Kebir je također takva knjiga imama Buharije. Zatim isto tako, jedna poznata knjiga iz Edeba. Edebu El Mufred, to je isto knjiga imama Buharije. Zatim isto tako, knjiga Halku Efa'ali El Ibad stvaranje dijela robova. Na, to su dakle sve isto, to su isto tako knjige imama Buharija rahmehullahu ta'ala. Dakle, da neko ne pomisli da je imam Buharija napisao samo samo ovaj Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja molim da uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima molim da uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grije i da nam se smiluje أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا Više smo spomenuli. Hadis koji je po uvjetima imama muslima, a on ga nije spomenuo. I dakle zadnje, ono što je vjerodostojno kod drugih imama, poput Ibn Huzeime, Ibn Hibana, ono što je vjerodostojno kod drugih imama, poput Ibn Huzeime, Ibn Hibana i drugih. Na. Ovdje ćemo da se ustavimo. Samo da još pomenemo jednu stvar. A to je da ima razlike između dva izraza, između dvije rečenice. Ima razlike između toga kada neko kaže, kada neko od učenjaka i šehova kaže ovaj hadit je sahih i kada kaže sened ovog hadita je sahih. Razlika je između toga kad pročitaš nekoj knjizi gdje kaže određeni šejh ili određeni alim, ovaj hadit je sahih. Između toga kada kaže sened ovog hadita je, je sahih. Ova dva izraza nisu ista. Ima razlike između njima. Koja je razlika? Znači kad šejh ili alim kaže određeni mu hadit, sened ovog hadita je sahih. On se dakle pobrinuo za prva tri uvjeta koje smo spomenuli. Dakle, on ti kaže da je sene tog hadisa spojen i da su, lan, da su ravi ovog hadisa povjerljive i pouzdane osobe. To je ono što ti on, dakle, što, što, što ti on garantuje kada kaže da je sene tog hadisa sahih. Ali to ne mora da znači da taj hadis nema neku slabost, kao što je pitanju šuzuz ili illet, kao što je pitanju šuzuz, iznimnost, oprečnost, ili illet, neka bolest, neka skrivena, dakle, skrivena mahana. A kada alim ili muhadith kaže, ovaj hadith je sahih, onda to znači da je ispunio svih ovih pet uvjeta koje smo na početku spomenuli. To znači da je spomenuo svih pet uvjeta, pet šartova koje smo dakle na početku na početku spomenuli. Je ovo jasno, braćo? Nema neko da pita slučajno nešto, eventualno? Ili jasno? Dobro, onda da Mursel, ona predaja sama po sebi jeste slaba predaja. Je, jeste. Jer lanac je prekinut. S tim što može, postoji mogućnost da imamo drugu predaju, isto slabu predaju, ne jako slabu predaju, pa da se dakle ova Mursel predaja ojača ovom drugom predajom i da se uzigne na stepen hasen li gajrihi, o kojem će biti riječi inša Allahu ta'ala. Dobro, ako nemate, onda da prepustimo ono što je ehem, što je bitnije od mustalah. Kažu učenjaci, el ilmu in talabtahu kathiru, wal umru fi tahsilihi qasiru, qaddim il ahamma fal muhim. Znanje ako ga tražiš, onda je puno. A život da bi svo to znanje steko je kratak. Zato daj prednost onome što je važnije nad važnijim. Dakle, nemamo ništa nešto je nevažno. Imamo, imamo ono što je važnije i imamo ono što je, imamo ono što je važno. Na. Jazakumullahu khair. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sačuva dunjaluka i dunjalučkih iskušenja. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od toga da se dunjaluk nastani u našim srcima. Molim ga uzvišenog subhanahu wa ta'ala da nam oprosti naše grijehe i da nam se smiluje. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa jazakumullahu khairan. يبغى الشهادة مخلص والهاتم النار في سبيل الله يسوق العمر ويعدد الكفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة انت يا الله يوم قبل الحرب دنا مسلم يصرخ وينخى كيف ما نسمع الصياح كيف ما نسمع الصياح كيف ما نسمع الصياح دمعة الكهلة وصرخ الطفل يرضى مفجعنا والجريح اللي مطوب وتألم من جراحه ويتألم من جراحه قبل الحرب دن مسلم يصرخ وينخفض ما نسمع الصياح ما نسمع الصياح دمعة الكلا وصرخ الطفل يرضع مفجعنا والجريح اللي مطوق وتألم من جراحه تألم من جراحه المسلمين شعب يضهد مفطنا كيف نرضى الظلم للمسلم ونقبل الوقاحات وين الجب والشهادة وين يبغى الشهادة مخلصا والها تمنى في سبيل الله يسوق العمر ويعد كفاحة مثل زيد ومثل مصعب مثل حمزة والمثنى مثل جعفر والبراء والغافقي وابن الرواحة ليه ما نضرب عدو بيننا منا ومن نمير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحه لازم نفاتي يوم نشيل في الغزوة كفنا يوم يرمع مرزاده للجهاد اخذ سلاحه اخذ سلاحه ليه ما نقرب عدو مننا منا ومن نمير وين المسلم اللي شال روحه فوق راحه مسواك فن يوم يرمع مرساده للجهاد أقل سلاحه ذا زمان فات يوم المال كثره ما فتنا يوم طارق يحرق المركب ولا يعرف سباحه